Die Heere regeer, laat die aarde juig, laat die talle eilande bly wees, wolke en duisternis omring om, reg en gerechtigheid is die grondslag van sy troon, vier gaan voor om uit en al sy teenstanders verbrand, sy weerlichte verlicht die wereld, die aarde sien dit en bewe, berge smelt soos was voor die Heere, voor die Heere van die hele wereld. Die hemele verkondig sy gerechtigheid, elke volk sien sy heerlijkheid, allemaal wat beelde vereert, is tot skande gebring, almal wat roem op hulle nietige afgoede, van alle goede moet voor hom buig. Sion het het gehoor en is blij, en die stede van Jeda juig oor oordele, Heere. Want die, Heere, is hoog verhewe bo die hele aarde, die is verhewe ver bo alle goede. Jylle wat die Heere lief het, hoort dan wat boos is. Hij beskerm die leven van zijn getrouwes, hij reed hulle uit die mag van godeloos is oor regverdige skyn daar lig, en daar is blijdschap vir hulle wat opreg is. Regverdig is, wees blij in die Heere, en prijs sy heilige naam.